ta ce na ji daɗi mai rama na san ubangiji ya dubu maraicin ki ne ya haɗa ki da masu ƙaunar ki dan Allah ki kwantar da hankalin ki wa mijinki biyayya ki zauna da kowa lafiya a gidan nan kar ki yadda a kawo min karar ki ko da wasa duk da na san halin ki Allah ya miki albarka ya ba ku zaman lafiya ya kare ki a duk inda kike Maryam ta ce amin Gwangwa ta ce to mu za mu tafi mai dan Allah a kula Maryam ta maraira ce tana faɗin haba gwangwa tun yanzu Gwangwa ta ce to kike dare ya mana anan Maryam ta ce eh ba sai mu ta hira ba Gwangwa ta mami murmushi kawai Maryam ta ce bari in bude miki kayan lefan nan ke ma ki zaba abin da kike so. Gwaggwa ta ce ni kuma me zan yi da kaya ne rama? Bar abinki kawai. Maryam ta ce haba gwaggwa dan Allah ki tsaya da komiti. Gwaggwa ta ce ke ni ba na son shirme me zan yi da kayan gayu. Da ko dai sabulu ki ba wa sahuraha. Ta yi saurin buɗe fit ta ɗebo sabulai ta zuba a leda sannan suka fito falon. saka samu Halima da Adda a zaune Adda ta doka uban tagumi tunanin duniya ya ishe ta bata ma san sun fito ba sai da Maryam ta miƙa mata leda sannan ta firgigin ta kalle su sannan ta yi wata kyakkyawar ajiyar zuciya tana faɗin har kun fito gwaggwa kallanta kawai sai ta girgiza kai don tun shigowarsu take lura da ita Abbas ne ya shigo falon yana ganin su a tsaye ya ce a'a ba dai har za ku tafi ba goggo. Ta ce magariba ta sako kai gara mu tafi. Ya ce to madalla mun gode sosai bari in yi wa direban magana sai ya kai ku ko? A nan suka fito gaba ɗaya har bakin gate. Ya wa direban da yake kai su hajiya unguwa ya ce ya kai su gwaggwa gida. a nan ya ciro kuɗi a aljihunsa ya ba wa adda da halima dubu biyu sannan ya ba wa gwaggwa naira dubu biyar suna ta faman godiya maryam kamji take kamar ta bi su halima na gaban mota tana yi wa maryam gwalo motar na fara tafiya maryam ta daidaici kan halima ta saukar mata da rankwashi ganin rankwashin ya shiga Halima sosai ya sa ta tuntsire da dariya tambayan da ta mata tana daga musu hannu cikin dariyar mugunta take wa Halima tana cikin dariyar karar suka haɗa ido da Abbas da ke tsaye a gefe ya harba hannuwansu a kirjinsa yana kallon ta yana murmushi domin sun ba shi dariya ashe yarinyar tana surutu da dariya haka ta masa kyau sosai suna hada ido da sauri ta sunkuyar da kanta Samsum ta bar wajen cikin jin kunya Shima ma bayan ta yabi da kallo har ta shige cikin sashen nasu watannin Maryam huda a gidansu a bas aka fara azumi ta je gidansu sau biyu wannan a bas ya kai ta da safe da sai wuce wajen aiki a can ta wuni sai dare ce ya ɗauko ta wannan kuma da su bara'atu suka je duba gwaggwa tana zazzaɓi? Maryam na iya bakin kokarinta wajen sama da Abbas duk wani abu da ya dangance shi tana kokarin ganin ta sauta tashi Azumi na da kwana uku Abbas ya ce da Maryam idan an sha ruwa za su je su gaida gwaggo ta ji daɗin haka ɗin kuwa dan kuwa ta kwana biyu bata ji gwaggon nata ba bayan an idar da sallar ashan Maryam ta shirya a cikin wata bakar riga doguwa mai dan kwali ta kyau sosai sai faman kamshi take yi a fara ta iske a bas din zaune yana tiranta shi ma shadda ce doguwa riga da wando ruwan kwai hular ma kalar kayan ce yana daura agogonsa a hannunsa ganin ta fito sa ya miƙe ya ɗauki ɗan mukullin motarsa kan TV. ita ta fara fita sannan ya rufe gidan suka tero tare zuwa bakin gate gidan idan ka kalle su dole su baka sha'awa dan kaga amarya da ango ya buɗe motar suka shiga ta zauna a gefen shi ya tada motar suka fita dama ba hira suke ba dan haka kowa shiru sai sanyin AC da ƙarshen su da na motar yake tashi har suka shigo unguwar su Maryam din wato fage Ka kayan buɗe baki nan a cikin boot za a shigar wa da goggo Maryam ta sun sunkuyar da kanta tana faɗin mun gode Allah ya saka da alkhairi kai kawai ya gida suka fito gaba ɗaya daga cikin motar abinci a baya har cikin gidan Goggo na zaune a tsakar gida ita kadai tana hutawa ta fi sallama. Kafin ta amsa Maryam ta nufota ta fada kanta tana dariya. Gwaggwa ta ce ‘yar baɗo ashe ku ne tafe? Sannan ku da suwa. Daga da yin ɗaukowa a bar sabar makin bar shi a tsaye. Maryam ta yi saurin ɗaga gwaggwan ta nufi ɗaki ta ɗauko tabarma ta shimfiɗa wa Abbas din bayan ya zauna ne ita kuma ta koma kusa da goggo ita ma ta zauna anan suka shiga gaisawa goggo na tambayar su har ya babba yace duk suna lafiya suna gai da ke goggo ta sake cewa ya yaya fama da sakaliya Abbas yana murmushi yana kallon Maryam ɗin sannan ya ce, ai babu ruwanta goggo tana da ƙoƙari. Gwaggwa ta ce to madalla. Suna hira jeji jeji zuwa can ya mike yana faɗin bari in je waje ko zan ga baba awwal mu gaisa. Gwaggwa ta ce ta to. Ta ce sai ka dawo. Ya fita ya bar su suka ci gaba da su Bai jima sosai da fita ba sai ga almajirai suna shigowa da kayayyaki. Goggo ta kalle shi take daga ina? Maryam ta saurin cewa Abbas ne ya turo su. Goggo ta ce to su shigo daga cikin barandan nan. Suka shiga ake kayan buhun shinkafa biyu da na suga ɗaya sai katon ɗin taliya da na madara. Jarkan man gyaɗa da sauran tarkace. Goggo ta rike baki kawai tana kallon su. bayan sun gama ajiyewa za su fita ta bashi ɗari biyar ta nemi musu sannu ta ce me rama irin waɗannan kaya haka aikin sun yi yawa ina son kai su Maryam ta ce ni ma ba ban san ya saya ba sai yanzu da zamu shigo sannan yake faɗa min Gwaggo ta ce to ma da lamun gode Allah ya ƙara buɗi Maryam ta ce amin har wajen karfe goma saura don har ta shiga kofar su Halima ta ta gaida Addaba ta ga Halima ba Adda ta ce tana gidan Hadiza tun da aka kama azumi bayan ta dawo ne Abbas ya shigo a nan gwangwa yi masa godiya sannan suka yi sallama da ita suka tafi ko ana saura sati guda sallah sai da Hajiya babba ta aikewa wa nuwa masu tsada guda biyu da lef guda ɗaya. Maryam tana jin daɗin yadda jama'ar gidan su Abbas da Abbas kan kansa suke nuna wa gwagwanta ƙauna. Bayan sallah da wajen kwana tara tana zaune a falanta da yamma tana kallo. A lokacin ita kaɗai ce. Su Aisha sun tafi gidan Anturƙayya a gyaɗe-gyaɗe. Abbas ne ya shigo cikin sallama hannunsa riƙe da ledodi kamar yadda ya saba. dan duk lokacin da zai shigo halinsa haka ba ba kayan ciye-ciye kala-kala da makulace yake shigowa wani sai dai ya tadda wani dan ma ita mai yawan kyauta ce dan duk yaro ko babba idan ya shigo kofarsa to ba ta barin sai fita haka kawai sai ta ba shi wani abu ga kuma su Aisha bara'atin da ko da kodiyaushe nan suke wuni sai saurin tashi ta karɓi ledojin a hannunsa tare da masa sannu da barka da dawowa ta wuce da su kicin ta buɗe apple ne wajen guda goma manya ta da su sai inibi guda ɗaya tuta guda ɗaya ledar kuma abin abin kullun ne ice cream nan ta wanke office ɗin da inibin ta ɗora a kan filet sauran kuma ta saka a cikin firish ta fito falo miƙewa akan stool shi kuma yana fitowa daga cikin ɗaki ya zauna kan dokuwar kujera ya ɗauki apple ɗin guda ɗaya ya fara sha ita kuma ilibin take sha hankalinta yana kan TV shi kuma kallonta yake zuwa can ya gyaran murya har sai da ta ciwo ta kalle shi suna haɗa ido gaba ɗaya suka yi murmushi ce mata za mu tafiya a cikin satin nan ni da Atiku za mu je China akwai kayan da muke son mu turo ina fatan babu matsala ta girgiza zakarta tana faɗin a'a babu komai Allah ya kai mu lokacin yace amin su Aisha da Bara'atu za su zo nan su dinga taya shi zama dan Maimuna za ta koma ita wajen Aminan Atiku idan akwai wani problem na cikin gida ga su hajiya babba ko mali saratu idan kuma kina buƙatar wani abu ga Suleiman nan ko Haji ko Yahuza sai ki nemi wani a cikin su sannan Haji sai zo ya karɓi ki sai hada da nasu bara'atu batun neman admission ɗinku sai kawo fom da komai zai miki bayani Maryam cikin jin daɗi ta samo ta ɗan zabo daga kan kujerar da take zaune tana yi masa godiya sosai. A ranar Maryam kusan kwana sai tana murnar batun makaranta saboda son karatun da ta ɗora wa kanta. Ana gobe za su tafi hati sai so ya karɓi takardunta yana ta faman yaba mata. Ya ce duk takardunta ya fi na su ta kyau. Daga nata sai na maimuna. Aisha har da hararsa ta ƙasa wai ya shiga tele ɗaya dan a ɗakin Hajiya mama ya zauna ya cike musu fom ɗin ya karɓi takardun. Dan har Aminan Atiku ta zo ta zo ta same su a nan ta kawo takardun ƙanwarta Iman. Wai a haɗa ita ma tana neman admission ɗin. A nan ne ma Maryam take jin tafiyar a bas ɗin gobe ne da ƙarfe tara na dare za su tashi. ko a lokacin Maryam na gaida Aminan bata kula ta ba sai da Bara'at ta ce an ta Amina ana ta gaishe ki ko baki ki fane ta juyo tana faɗin waye yake gaishe ni Bara'at ta ce an anti Maryam mana shine ta dan juyo kaɗan tana faɗin oh ban ji ba ina gaciya daga haka bata sake cewa komai ba sai ta ci gaba da magana da haƙi ita mamar Maryam ba bata sake kallon inda take ba har suka gama abin da suke yi suka fita daga ɗakin daga nan suka koma ɗakin hajiyar mu wace gari ranar da su bas za su tafi China bayan fitarsa wajen aiki da safe da wuri ya dawo don ana yin sallah asahar ya dawo bai ci abinci ma ya cike ɗakinsa sai da aka kira sallar la'asar sannan ya fito ya tafi masallaci ne bayan ya dawo ne ya zauna a falon a lokacin ita kuma Maryam tana cikin ɗakin ta jin kamar motsi a falo ne ya sa ta fito Abbas ta tarar zaune Petrus ganin yana kallon ta ta ma rasa me za ta ce masa dan bata san lokacin da take masa sannu ba ya amsa tana shirin koma daki tace yana fadin ina kan cin abinci ta dawo a hankali tana fadin nan zan kawo maka ko a can zaka ci ya dan yi shiru kadan yana tunani can yace kawo min nan din kawai ta saurin dauko babbar duma ta shimfida akan kafin sannan ta je ta kinki ran abinci dan ita ma bata ci abincin ba tana ta bacci kamar shi ta ajiye sannan ta koma ta shirye ruwa da tus akan karamin tire ta so ta ajiye sannan ta fara zuba mishi abinci ya fara ci ita kuma tana gefe a zaune ya dago kansa ya kalle ta ce. ba za ki ci abincin ba ne na ga kamar ke ba ki ci ba ta dan yi murmushi sannan ta dauko plate din ta zuba tana dan ci a hankali saboda ita dai har yau ta gagara sakewa da shi ba ta iya yin wani a gaban shi domin kunyar shi take ji murya shi ta ji yana faɗin ya kamata idan na dawo mu je gidan Isa ko dan ya dame ni ga korafi wai ya gaji da zuwa tunda kika zo ban ban kai ki ba fuskar ta a saki amma bata iya kallon shi ba ta ce Allah ya kai mu kuma Allah ya sa ku dawo lafiya yace amin bayan sun gama cin abinci ta kwace komai shi kuma ya shiga ɗakin sa can sai ga shi ya fito cikin jallabiya doguwa yana faɗin bari in shiga wajen hajiya ta tace a dawo lafiya a gaishe su ya fita ita kuma ta ci gaba da zama a falon Mai sauraro a nan za mu dakata.